Otsailak bost gaur osteuna da eta uberrion albistegia duzu berriozar irratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, berriozar aldizkaria kalean da dagoeneko. Horixe, berriozar aldizkariaren ale berria berriozartaren etxeetan da dagoeneko hilabetekarian enbat artikulu interesgarria orkidatezke horien artean adierazgarrienak xabi berriozarko xake eh, eskola berriaren sorri sorrera, xaldun, kortinen tailerra eta berrioz hartar kamerundar baten bidai traumatikoa biltzen duen artikuloa. Hankaz Instagram bidezko gaztendako argazki lehiaketa iritsi da geurera. Fundazion Kaja Navarra eta Euskal Tzalen topaguneak antolaturiko lehiaketak, gazte eta Euskararen arteko harremana argazki gintzaren bitartez islatzea buru. Amabi, emezortzi urte bitarteko gazteek argazkiak aurkeztu halko dituzte beti ere lehiaketaren izenak agindu bezala argazkia ankazgora egiten bada. Hala, izanik, argazkiak bidaltzeko Instagramen hankaz gora bi erabiltzailea jarraitu eta gero bakoitzaren argazkia etiketatu beharko da hankaz gora izenez bi saria egonen dira biak bostehun eurokoak bata Instagramen argazkirik bozkatuenaren egilearentzat eta bestea epaimaiak mailak aukeratuko duen argazkiarentzako lehiak eta martxoaren hamabosta arte gauzatuko da beraz animatu gazte. Eta bestetik, larun bat honetan, los flamenkones elkartearen eskutik eh, berriketan ikuskizuna. Berriketan, Euskal Herriko sustraiak eta flamenko auzartzen dituen ikuskizuna da. Honetarako txalaparta eta dantza erabiltzen dira ikuskizun berri, abera, txemozional eta poetiko honetan berriketan ikuskizuna. Larun batean ikusgai izango dugu atxaldeko zazpietan entzun aretoan prezioa zazpi eurokoa ezanen dela. Eguraldiz baino hotzaz mintzatzeko unea dugu orain zer diogo aurko iragarpena garazi? Hotzaz mintzatzeko unea bai, hotzaz eta izotzaz eh, xabi. Odei gutxiko goiza dugu orain bertan baina eguerdiko orduak iritsi ala zerua oso ditu ongo dela dio gaurko iragarpenak. Ondorio zaparra da txikiak botako ditu elurreran eun metro inguruan. Iparraldeko haize bizia ibiliko da bolada usoko korrekin eta temperaturei da okionean aldaketarik ez esan bezala gaur utza eta izotza. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gehiago datozen orduetan berrio zarirratiaren sintonian FMko eun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Thank